dersi tevhid alır En son dersimizde demiştik ki mukaddime bitti iman mevzularını başa alıp tafsilatlı bir şekilde işleyeceğiz dedik ve dedik ki meşhur olan şeref, e, meşhur olan fırkalar arasında iman noktasında altı görüş var bu altı görüş sözlüklerimize bunların görüşlerini misli olarak tafsirlendireceğiz ve bunun üzerinden mesele işleyeceğiz inşallah ilk görüş olarak selefin görüşü, şimdi görüşünü yüklettik Tabi ondan diyordu ki altı görüşü kılacağız bu altı görüşü düşündüğümüzü zaten selefin görüşü bu onu hükümet İkinci görüş ilk eşyaların görüşü, üçüncü görüş cehmiyaların görüşü, dördüncü görüş şerraniyaların görüşü, beşinci görüş fukaha ukuka dediğimiz yani e, veya mücret fukaha dediğimiz mücreden fukahaları bunlar Ebu Hanife, Hammad bin Ebu Süleyman vesaire bunların ashabları kastediyor, kultası kastediyor bunlar altıncı olarak da, olarak da harici ve mutlulukların görüşü işte gördüklerimiz ve ve yani meşhur olan dedik ya çok var yani yok e, diyelim sadece e, şey olarak yani öyle ağrı olarak şey söylüyorlar bu altı görüşün içinde geçen dersi bir kadınlar sana da ulaşmışım ne söyledik yani onun hakkında ne dedik Ebu Hasan'ın aşağı makalatını dedik Zeydiyelerden iki diyor çıkıyorlar ee, dedik ki Mutezile'den altı görüş zikreder Mürciye'den on iki görüş zikreder vesaire bunu ayrıca olarak zikredik ama o altı görüş, meşhur altı görüşün içinde zikredik tamam mı? o zaman diyor ki geçen hafta yani geçen derste en son dersimizde Selef'in görüşünü mutlaka olarak izledik bugün de ikinci görüş olan işaretlerini görüş tabi bu altı görüşü e, bitirdikten sonra ki bu iki ders daha devam edelim görüşelim oldu onun sonra meseleler delilleri tavsiyelendirilecek tavsiyelendirilecek vesaire ama bu altı gözü kurtarmak lazım ki meselenin ilmi boyutunu yakalamış olun şimdi ikinci görüş eşarların görüşü eşarların cümlelerine göre iman kalbide tasdiktir eşarların cümlelerine göre iman kalbide tasdiktir bunu cümhura kendilerinden bazı alimleri müşteriyorsanız yani eşarilerin görüşünün tatlık olduğuna dair kendi alimleri bunu müşteriyormuşlardır yani e, zaten bazı alimlerin şeyler var ama büyük şeyler var bunun büyük şeyler var yine bunların alimleri dışında e, Al-Kadi Abdülcebbar olsun Mutezile alimlerinden Şaf e, El-Usul-i Hamsa adlı eseri şey var bunun kadar ulaşmış orada şeyler bunu İbn-i Hazm Tesal'da şeyler Ebu Ya'lel Hamdeli El-İman'da ve başkaları birçok kişi yani bu Ebu e, şairlerin bu görüşü mütevatir tamam hem kendi alimleri tarafından hem de onlara muhalefet eden fırkalar hakkında konuşan alimler tarafından da bu sabit maruf müstakil meşru bir şey tamam mı? o zaman bunların cumhuruna göre iman tamam mı? ancak şimdi eşyailer iman taktiktir derken bundan muratlarını bundan kastettiklerini kendi alimlerinden bir grup şerh ediyor yani bundan ne kastediyorlar bunlar iman taktiktir derken bundan ne kastettiklerini bu lafızlarından muradın ne olduğunu bizzat alimlerinden bir grup şart edilmiş diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen daruri olarak yani e, e, Resulullah sallallahu gelenleri zaruri olarak tatbik etmek yani el-ma'lumu yine dini bir darura dediğimiz yani dinde bulunması zaruri, mecburi, zorunlu olan şeyleri tatbik etmek tamam mı? böyle kendi hatta diyorlar ki tafsilatlı olarak bilinen şeyleri tafsilatlı bir şekilde icmali, mücmel olanları ise mücmel olarak tasdik etmiştir yani el madem yine dini bir darura mevzuları var dinde bilinmesi darura olan şeyleri Resulullah'tan gelen bunları tasdik etmek bunlarda tafsilatlı şekilde gelen haberleri tafsilatlı bir şekilde alıp kabul edip tasdik etmek tamam e, mücmür olan olarak gelenler için mücmür olarak tasdik mesela bunun kendi alimlerinden mesela Ebu Ma'arif Güveni veya El-Ucu veya El-Beycuri ve başkaları belirtirler tasdikten kasıtlarının da olduğunu Şimdi bu imamların taklit ettikleri bu görüş yani bu, bu eşyadan bu alimden taklit ettikleri bu görüş Ebu Hasan'ın eşyası kim bunların imamı Ebu Hasan'ın eşyası eşyadan Ebu Hasan'ın eşyasının iki görüşünden en meşhur olan görüşler bu Ebu Hasan'ın eşyasının ikinci görüşünden en meşhur olan görüşüdür Elbi Madde ve kendi eshabından ve başkalarından birçok kişi bunu ona nispet etmişlerdir bu da Ebu Hanife'nin eşyalıyı mesela eşyalilerden olan e, Abdülkahir el-Baghdadi var Abdülkahir el-Baghdadi gibi sonra mesela yine İbn Hazm onların ashabından değil ama İbn Hazm Fitsal'da bunu zikreder yine İbn Teymiye arasında ve başkaları da yorumlarını belirtmişlerdir tamam mı? Ebu Hanife'nin eşyalının bu görüşünü bak şimdi ya Ebu Hasan'ın Eşhari'nin bu görüşü aslında bak bu iyice ayrıntıları şimdi genel olarak halk olarak bildim ya bunu bundan sonraki gelecek olan ince ayrıntıları çok iyi yakalayıp anlayıp tutmam lazım tamam meselenin aslında bu e, makalat noktasında bilgi yani özü görüşü asıl yaşanması gereken noktalardır bunlar bu ince ayrıntılara taksilatlara bundan sonrasında şimdi arkadaşlar e, bu hakim bir eşarının bir görüşüdür yani iman taksilatı şimdi dedik ki bu eshabından mütevatir ve bunun İmam, e, imam Ebu Hasan el-Eş'ariye nispeti ve e, açıklanıyor anlamda bir şey yok yani bunda bir sebep yok ancak Ebu Hatim ile Eşari'nin bu görüşü aslında Cem İbn Safran'ın Tirmizi var ya Ebu Sünnetin icmaen sapık gördüğü insan bu aslında Ebu Hatim ile Eşari'nin bu görüşü aslında Cem İbn Safran'ın görüşüdür Cem İbn yani Cem İbn Safran Tirmizi aslında bu görüşü benimseyen oluyor İbn Tirmizi'nin de bu görüşü hatta İbn Teymiye fetavada olsun, mübüvvakta olsun hatta e, İbn Hasan Fisal'da hatta İbn Hasan Fisal'da Cem İbn Safvan ile Ebu Hasan el-Eş'ari'nin görüşünün tek bir görüş yani bunun görüşünün tek bir görüş olarak İbn Hasan Fisal'da İbn Hasan Rahimallah Fisal'da Cem İbn Safvan ile Ebu Hasan el-Eş'ari'nin görüşlerini tek bir görüş olarak sanır şimdi İbn Hasan e, İbn Hazm Rahimullah makalatlar noktasında makalattan kastlarımız ne? makalatlar adı altındaki kitaplar yani fırkalar dinler ve görüşler tamam mı? mesela geçmişte bazı alimler vardı kitaplar yazmışlardı işte Şöh Kistani mesela Elimler ve Nihal yazmıştır e, ee, İbn Hazm mesela Fırkalı yazmıştır e, ee, Ebu Hasan'ın Eşari Makalat-ı İslami'ni yazmıştır bunların hepsi ne fırkalarla alakalı insanın görüşü nasıl belirtilir ya kendi kitaplarında kendileri görüşlerini zikrederler ya da makalar adı altında kitap yazan alimler, imamlar bunların görüşlerini bildirirler der ki şu fırka şuna inanır, bu fırka buna inanır böyle anlaşılır şimdi Ebu e, İbn-i Halim Rahimullah makalatlar yani bunda e, fırkalar ve din hakkındaki bu kitabı ilminin yani İbn Hazm'ın bu konudaki ilminin ne kadar geniş olduğu ümmetçe herkes tarafından kabul edilmiş bir an İşte bu Ebu Hasan'ın Eşhari ile Cin İbn Safran'ın bak buraya iyi yakala Cin İbn Safran'ın akidelerini imandaki akidelerini yükselerken tek bir görüş olarak yükseler yani net bir vurgu yapıyor İbn Hazm Hasan'ın görü, görüşünün birbirinden birinden olduğuna yani Ebu Hasan Eşra'nın görüşünün aslının aslında Cehil İbni Bin Hasan'ın görüşünden olduğunu bu imza elbiseleri yaparsın çünkü özellikle zaten bizim şu anda yaşadığımız olan mantıklı eşyalarda tamam mı? Ee, ve bunlar çok imza elbiseleri çünkü bak bazen bazının mezhepten dolayı bir mezhebin batıliyeti söz konusu olabilir yani ne manada bu şimdi şunu biliyor musun yani koskoca bir toplumun dünyada yaşayan kendilerini e, İslam'ın uygun toplumun bir akidesi var ve bu akidesini bir imama dayandırıyorlar ve bu dayandırdıkları imam akıl görüşü kime dayanıyor Cehm İbni Safvan Erkin gibi dalalet ehli birisine dayanıyor İbn-i Teymiye Rahmanallah zikreder hatta dediğimiz gibi İbn-i Hazreti Salda cüzmünü takva eder Ebu Hasan el-Eşhar'ın görüşünün tek bir görüş olarak bak burada ince bir nokta var her ne kadar burayı iyice yapmamız lazım çünkü şey olmamız lazım ee, yani adaletli olmamız lazım adil olmamız lazım şurada ince bir nokta var her ne kadar Ebu Hasan el-Eşhar'ın iman hakkındaki bu görüşü aslında cümlenin safrandan gelmekteyse de ki bu çok açık yani cümlenin safrandan geldiği çok açık çünkü cümlene baktığımızda kendisinin cevabının eşyadan önce cehne baktığımızda cümlenin safrana baktığımızda bu görüşü sabit ancak aralarında fark yok değil yani hiç fark yok değil tamam mı? Böyle ilgili bilakis aralarında fark var en önemli farklardan bir tanesi mesela Ebu Hakim el-Eşhari kalp amellerini imanın müslümanına dahil eder yani kalp amelleri imandan dolar imandan tamam yani burada selefle aynı görüşte kalp amelleri noktasında selefe muhakkak hatta bak daha içeriye müciyelerin cumhurunun mezhebinin görüşüne duydun cumhurunun en amelleri imandandır imanın müsemmasına dahildir maalesef zaten günümüzde insanlar bunların görüşlerini kulaktan duyma alıyorlar yani kimsenin doğru yüzünü bildiği yok karma karışık bilirler eşit bilirler farkına varmadan istirahat sallar bir fırkalar tamam bunlar güzel ama bir sorular kim duyma bildiği alametini özel baktığı öyle ağızdan lafı nereye isabet edileceğini düşünmeden insanlar çıkarabilir bunlar o şeylerdir yani e, mesela toplumumuzda şey, insanların söylediği yani öyle şimdi sen söyler şöyle bir şey var mesela derler ki müjdeler amel imandan sanmaz ortada bırakır yani bunu sen bu şekilde ortada bıraktığın zaman bunu sen doğru duran eksiktir ve hatta meseleye tavsiyle gittiğinde yanlıştır neden? çünkü ameli imandan sahin olduklarımız zaman amelin içine amel lafzın içine hem kalp amelleri girer hem de azab Allah'a amel girer halbuki baktığımız zaman müziğlerin azalarla ameleri imandan kaynaması diye bir şey söz konusu değil cehennemin katlanmadır yani müziğlerin cümhuru kalp amellerin ne yapar imandan o yüzden biz bunu davazının mezhar olarak söylediğimizde tamam söylüyorum onlar ameli imandan kaymıyor ama biz bunu bu şekilde ortaya attığımız zaman bunun e, mutlak olarak zaman zaman tatile gitmediğiniz zaman birbirini bilmediğinizi gösterir ve hatta bundan daha öte bir şey var ee, bir fırkanın söylemediğini söylemek olur daha var. tamam. o yüzden diyor ki her ne kadar Ebu Hatim el-Eşar'ın iman hakkındaki bir görüşüm Cemil'in kafamdan da olsa Cemil'e baktığımızda kendisinden bir görüş sabit ancak aralarında fark ama hiç yok değil vakit aralarında bazı farklar var ve bu farkların en önemlilerinden bir tanesi mesela Ebu Hasan el-Eşhari halk amellerini imanın müslümanına dahil eder imandan sonra yani burada selefle aynı görüşte tamam hatta bu mücrünün dedi ki cumhurunun görüşü bir mecbudur mücrünün cumhurunun görüşü halk amelleri imana dahil o yüzden adil olmak lazım ancak Cehl İbni Safvan ifade edip ya Ebu Hasan'ın aşağı ile Cehl İbni Safvan arasındaki farkı Ebu Hasan'ın eşleri kalp amellerini imandan koyar Cehl İbni Safvan ise kalp amellerini imana dahil etmez sokmaz Mesela Fetavaya baktığımızda İbni Kemal'ini belirtir O yüzden biz ne dedik? E, Mücrerin cumhuru kalp amellerini imanı sokardık değil şey mi? Ama bu kalbimizden hiç böyle ne kuvvet ki sokmuyor İşte bu sokmayanlar arasında cehennemde şey sokmayanlar Cübüyün safranlı konuda öyle aşırıya gitmişti ki kalp amellerini dahi imanın müsemmasına Müslüman sokmamıştır Şimdi Akın Abdullah Burada, burada önemli olan maksat şu Bak burayı iyi Eşarilerin bu kavlinin aslı yani burada asıl bizim maksadımız şu ve yakalamamız gereken şey şu burada önemli olan eşarilerin bu kavlinin aslı Cehmi bin Safran'dan gelmekte olduğunu açıkça beyan bunun maksadını şu anda bulalım çünkü bu konudaki bazı cahil olanlar bunu selef imamlarının görüşleri selef imamlarının görüşü olarak zannediyorlar halbuki bu görüş sebepten çok amat yapılır hatta sebepten cehennem bir kavlinin denmediğine dair hatta sebepten cehennemin kaplanan bu sözlerinin bu kavlinin denmediğine dair icma mesur olmuştur mahvedilmiştir hatta imam Ahmet olsun sonra Vakiye olsun ve başkaları olsun cehmin sözlerini söyleyenlerin bu kavillerine küfür demişler tamam burada İbn-i Teymiye fetavada öder bunlar. İbn-i Teymiye bu da işte bu maksadı beyan ettik ya hani eşyaların görüşlerinin afetinden geliyor cihinden geliyor bu mezhebin görüşünün batıl olduğunu ortaya koymak için yapmış anladın mı? o yüzden diyorum bak bu müdahalemlere dikkat edin e, ee, elinden geldiğinde bu kavulları fıkratmaya çalış aklında tutmaya çalış bunların kimin nerede söylediğini hangi kaynaklarını söylediğini nasıl tercih ettiğini tamam nasıl ikrar ettiğini şimdi işte diyorum ya bak bırak o eşyaların cümleri mürciyelerin yani eşyaları zaten o noktada mürciyedir de mürciye genel olarak da cümhuru kalp amellerini imana dahil eder Ebu Hasan'ın eşyarı ve eshabı da dahil o yüzden de dedik ki Ebu Hasan'ın eşyarı Ebu Hasan'ın eşyarı ve eshabı tabi olmuştur ancak Ebu Hasan el Eşari bu görüşünü kimden almıştır? Yani kimden almıştır demiyoruz aslında bu görüşün aslı Cemil bin Safran'dan Cemil bin Safran'ın gideridir tamam aralarında fark hiç yok demiyoruz fark var en önemli farklardan bir tanesi de nedir? Ebu Hasan el Eşari'nin kalp amellerine imana dahil etmesi Cemil bin Safran'ın bunu o yüzden diyor burada maksat burada bizim asıl ulaşmaya çalıştığımız ve istediğimiz ve ortaya koy, koy, koymak koyma, koymasını gerekli gördüğümüz şey e, eşarilerin bu kavminin aslının cümlenin taslandan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek bu da onların bu mezhebinin bu mezhebdeki bu görüşünün bağlı olduğunu ortaya koymak için yaratmak anlatabiliyor musun? anlatabiliyor musun? Ee, yani düşün mesela kendileri dahi cehennemi safhanı satıyor şey ama gel gör ki kendi akidelerinin bu noktadaki aklı cehennemden gelmiştir bu şairlerle konuşurken izan etmede önünde bir malzeme bir önünde bir silahlı şey tamam o yüzden bu ince ayrı bir soru sonra şimdi Ebu Hasan Eşari her ne kadar bak burada ayrılmasına Ebu Hasan el-Eşhal her ne kadar cehmin imandaki görüşüne yakın bir görüşteyse de benim belirttiğimiz gibi benim de belirttiğimiz gibi yani aynı görüşte olduğunu da belirttik ancak imandaki istisnanın bir bölümünde de cehmin görüşüne muhalefet edip selefe muhafaza etmiştir hani biz ne dedik? Cehmin Safvan'ın e, şey, Ebu Hasan el-Eşari'nin görüşünün maksatından geliyor ancak aralarında hiç fark yok ki bazı farklar var en önemlilerinden bir tanesi neydi? Ebu Hasan el-Eşari'nin kalp amellerini ne yapması? muhatır etmesi ve farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el-Eşari'nin imandaki istisnanın bazı noktalarında Cemil İbni Hassan'ın görüşüne muhalefet edip Selefe muvaffakat etmelidir Yani biz geçmiş derslerde şimdi ne getirdik? Biz geçmiş derslerde şunu zikretmiştik Selef beş yerde istisna yapar Beş noktada neydi? Bu birincisi kabul Yani selef, selef inşallah denmemizin yani ne kastedilir? Kabul, kabul kısmını kastedilir Yani inşallah Allah katında imanım kabuldür Bu yüzden inşallah İki kamil imana sahip olmaktan şey olmamaktan korktuğu için inşallah çünkü imanda hem kamil iman kasteder insan benim e, inşallah dememesi mümkün mü? Kâmil iman değil mi? Demesi lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü nefsi tepkiye etmemek için inşallah var. Neden? Çünkü iman lafına kimi zaman Allah neye satıyor? Müminleredir ki Allah'ın olduğu zaman kalpleri izlenir, ülkeleri vesaire nasıl böyle övgü e, siyasında özelliklerini kılıyor değil mi? Ben şimdi inşallah ben müminim değil deyip de ben küçük mümin desem e, kendimi sanki bu ayetin vasfıyla muvaffakatlandırılmış gibi oluyorsun bu da nefsi tepkiye değil mi? Üçüncü olarak bu şekilde selef e, inşallah vardı. Dördüncü olarak mesela imanın aklını kastederek kesinliği ifade eden inşallahı söyleyerek ikna yaparlar değil mi? Bunu da zikremiştik. Beşinci olarak da, e, beşinci olarak demiştik ki bunlar inşallah derler çünkü mümin olarak ölüp ölmeyeceğini bilmediğinden yani inşallah mümin der yani kapılarında inşallah mümin olarak öyle ölürüm manasında çünkü kişinin hayatının sonunda mürtel olup olmamasının garanti yok değil mi? İşte bu beşinci kısım olan var ya muvafat dediğimiz yani iman üzerine ölmekteki istisna işte bu istisna noktasında Ebu Hasan el-Eş'ari Cemil-i Musafa'nın mezhebini muhalefet etmiş ve azhabının çoğu da cumhuru da kendisine muvaffakat etmiştir yani cumhur ezhabının cumhuru da yani Ebu Hasan'ın Eşan'ın cumhuru da bu noktada imamlarına olmuşlardır yani bunlar bu imandaki istisna normalde mürciye ne yapmaz imanda istisna yapar mı? imanda istisna yapmaz yapmaz mürciye nizamında e, ee, imanda yoktur ve şairler müziyoların bir kısmıdır cehmiyeler müziyoların bir kısmıdır e, ee, fukuha ukufeler cehmiyenin bir kısmıdır da Cehm, e, şey, subhanallah e, şairler müziyoların bir kısmıdır cehmiyeler müziyoların bir kısmıdır anladın mı? kufeler müziyoların bir kısmıdır hepsi derece derecedir aralarında kalır ama işte ki mesela bu farklardan bir tanesi de Ebu Hasan'ın Eşari'nin aslında istisna yapmamak yapmaması gerekiyorken gerekiyorken müjde olduğu için muhalefet etmiştir burada cehmiyelere diğer müjde olan cehmiyelere muhalefet ederek 5. kısımdaki istisnada istisna yapmışlardır yani e, eğer bunlar diyorlar eğer ölüm kastedilecekse hani imanla ölmek kastedilecekse biz burada selefe uyarak inşallah mümin deriz inşallahı kalbetmeyiz diyorlar halbuki müziğinin nedeninde inşallah dememiz lazım çünkü iman iman olmuştur neden dememiz lazım onların nedeninde çünkü iman tek parçadır bizlere bulunan inşallah diye bir şey söz konusu olmuş tamam mı? işte bu beşinci kısım olan istinada selefe muvaffakat edip istisna yapmışlardır tamam mı? ancak ileriki derslerde inşallah belirteceğiz bu Yok sadece bu beşinci kısımda Yani bunlar e, hiçbir zaman istisna yapmazlar Mezheplerinde istisna yok Ancak bu beşinci kısımda yani Beşinci kısım neydi selefin istisna yaptı Yani selef inşallah der bununla ne katleder inşallah mümin olduk olacak İşte onlar bu noktadan İnşallah derler yani istisna yaparlar Diyorlar ki eğer burada imamlı olmak kastedilecekse imanlı olmayı kastederek inşallah denilecekse biz bir size katılıyoruz o noktada inşallah veririz tamam yani burada da hani biz bunu neden belirtmek ihtiyacı hissettik hani dedik ki Ebu Hasan'ın Eşari Akidesi'nin aslı cümle mutfaktan gelmekte eğer bunu mutlak olarak böyle zikredip ortaya bırakırsak bu onlara adalet zulüm olur çünkü tam olarak bir muvaffakiyet söz konusu değil ee, Ebu Hasan'ın Eşari'nin cehminin mutfaktan görüşünü vakit aralarında fark var bu farklardan bir tanesi kalp amellerinin ki en önemlisidir bu kalp amellerinin imana dahil etmesi diğer farklardan bir tanesi de Ebu Hasan'ın Eşhar'ın e, Cemil Mustafa'nın ettiğini diye muhare etti diğer farklardan bir tanesi de Cemil Mustafa'nın hiçbir yerde hiçbir noktada istisna icra edilmez istisna yapmaz Ebu Hasan'ın Eşari da buna genel olarak muvaffak etmiştir ancak İslam'ın bir cümle hariç o da muvaffak kısım dediğimiz yani iman üzerine ölme kastedilirken söylenen tek burada muvaffak etmiştir bu sünnete muvaffak etmiştir Ebu Hasan'ın Eşari cümle müsafan ettirmiyor muhalefet etmiştir anladık şimdi ama inşallah dediğimiz gibi ilerideki derslerde bitireceğiz bu her ne kadar Ebu Hasan el-Eşari bu imanın istisnadaki 5. kısmında selefin muvaffakat ettiyse de bu kendisinin tenafuzda olduğunu gösterir bu kendisinin tenafuzda olduğunu gösterir bu kendi mezhebinin kendi usulünün de bir çelişkidir bunu ama ileriki derslerde inşallah anlatacağım Akı şimdi işgal ne biliyor musun? Bak şimdi Bu Hasan el-Eşhari hadis ehlini sonra selefin görüşlerini destekte çabası olduğu yani, yani destekte çabası olduğu bu şüphesiz ne zaman mütezilelikten sonra şimdi burada bir işgal var yani nedir bu işgal? Şimdi bak şöyle toparlayacak olsun Şimdi Ebu Hasan el-Eşari Muntezireydi değil mi? İlk dönemlerinde bu Muntezireydi Ali bin cibbai Basra Muntezire alimlerinden çok meşhurdur Ali el-Cibbai Bunun kendisinin Üvey babasıdır Ebu Hasan el-Eşari Ebu Hasan el-Eşari onun evinde küçük yaşta o üvey babasının talebi oldu ve ondan mülteziliği öğrendi ve mültezili oldu ve 40 sene boyunca mültezili olarak yaşadı Ebu Hasan el-Eşari 40 sene boyunca mültezile mezhebini en düşük şekilde savundu mültezile mezhebini aldı benimsedi tamam sonra bu mültezilelikten tövbe etti Muhammed bin Sa'id bin Kullab'ın eserleriyle ki Muhammed bin Sa'id bin Kullab tam bir selef değilmiş ama mutezile göre selefe çok daha yakındır bunlara mutekellim ve sıfatiye denir bu Muhammed bin Sa'id bin Kullab Kullab'ya dediğimiz bunun kitaplarıyla bunun eserleriyle karşılaşınca çok etkilendi ve mutezilelikten döndü ancak işgal olmuyor biliyor musun? kendisi en az ilmi hazin kadar makalat ilmi hakkında alim olduğu halde bak burası çok önemli kendisi en az diyorum bak ilmi hazim kadar makalat ilmi yani fırkaları bilmede e, dinlerin görüşlerini bilmede İslam'daki fırkaların görüşlerini bilmede en az ilmi hazin kadar alim olduğu halde selefin görüşünü tafsilatlı bir şekilde bilmiyor ve selefi tam olarak anlayamadı mütezilelikten döndükten sonra da çünkü kendisi Muhammed bin Said bin Kullab ile mütezileliğin hatalı olduğunu anladığı için Muhammed bin Said bin Kullab tam bir selef bildi selefe isim kitapların bir kısmında muvafakat ediyordu bir kısmında muhalefet ediyordu o yüzden Muhammed bin Said bin Kullab ve elin etbaı mükellimeti sıfatı diye isimlendirilir bunlar her ne kadar mutezile'den çok çok daha iyi şeylerde ehlişimize hem de muvaffakiyet göstermemişlerdir bu, bu işte Muhammed bin Said bin Kullab'ın bu eserleriyle mutezile'likten döndüğü için selefi tam iyi anlayamadım anlatabiliyor muyum? yani hadis ehlinin akide olarak görüşünü benimsedi kabul etti ama anladığı kadarıyla anlayabildi kabul etti anlayamadığı yerler var o yüzden diyor ki kendisi en az İbni Hazım kadar makalat ilmi sahibi olduğu halde Selefin görüşünü tafsilatlı bir şekilde anlayamadığı ve Selefi tam olarak bilemediğini Şöyle bir şey mesela Mevzetlilik şimdi onları anlatacağız Selefi e, mütekellimdeki sıfatıyla mantığıyla ilk olarak anladı e, mesela e, baktığımızda mesela örnek şöyle bir örnek verebiliriz mesela Muhammed bin Sayyid bin Kullar isim sıfatlarda neydi? isim sıfatlarda mesela Allah'ın zatı sıfatlarını kabul eder mesela Muhammed bin Sayyid bin Kullar derdi ki Allah'ın eli vardır derdi ki Allah'ın gözü vardır anlatabiliyor muyum? bunlar kabul ederdi ama derdi ki Allah'ın fiili sıfatlarını kabul etmez Allah'ın gelmesi inmesi yani Allah'ın meşiyetine ve dilemesine bağlı olan sıfatları kabul etmezler Ebu Hasan Eşari bunu öğrenince her ne kadar haberi sıfatlardan pardon fiili sıfatlardan ileriki dönemlerinde bir kısmını altta bile sebep mezhebini tam tahkik edemem bunu anladın mı şimdi? o yüzden mesela bu kendisinin El Makalatul İslami'nin adlı bir kitabı var eseri var yani fırkalarla alakalı imam olan kitaplar arasında, yani makalat İslam'ın dendiğinde bütün ümmet tarafından fırkaları en iyi şekilde en güzel şekilde en doğru şekilde anlatan kitaplar arasında yer almış kaynaktır bu eserine baktığımızda mesela e, Ebu Hasan Eşhari'nin bu açıkça zahir olan mesela kendisini görürsün böyle nasıl da mutluluğunu tafsilatlı bir şekilde anlatıyor olarak görürsün bunu net bir şekilde çünkü neden hani dedim ya kendisi 40 sene boyunca mevzuda olarak yaşadı onu görürsün bu mak Al-Makalat-ı İslam'ın ki bu en son kitaplarındandır şey. Al-Makalat-ı İslam'ın en son yazdığı kitaplar arasındadır yani tövbe ettikten sonraki yazdığı kitaplar arasındadır Al-Makalat-ı İslam'ın görürsün ki Makalat-ı İslam'ında mutezile fıkratını anlatırken bütün fıkralardan bahsediyor sonra mutezile fıkratını anlatmaya gelince kendisi 40 sene mütezili olarak yaşadığı için hatta mütezili alimlerinden olduğu için öyle bir anlatmıştım ki tafsili anlatmıştım ki mütezile mezhebin en ince basit tafsili dakiki noktalarını dahi adam anlatabilmiştir en ünlü noktasını dahi mütezilerin beyan etmiştir şu şu görüşlere dahi en basit noktalarından bahsediyor ama gel gör ki evde hadisin görüşünü selefin görüşünü zikrederken kısaca anlatıp geçer o yüzden kendisi ünlü olarak anlayamadı hakikaten olarak anlayamadı yani belki bugün bir 4 senelik akideyi doğru okuyan bir bilim talebesi bile onun söylesi birbirinden daha iyi anlayabilir Aklının çok böyle şey yapamadı yani yani belki bir söylediğin belki biraz müdahale olur yani burada e, adaletsizlik yani ama kullahan bir selef alimine göre çok alt derecede bir selef anlamadım anlatabildim çünkü onun kelam ilminden ilmi alması akıl selefin kavmi tam olarak bilememekte çok tesirli olmuş tamam kelam ilminden öğrenir yani bunların tabi öğrendiği insanlar yani dönerken kitaplarını okuduğu saygını kullar vesaire tamam bunlar şeydi ee, alimdiler ve selefe yakındılar ama bunlarda bir noktada kelam olduğu için de bunlarda bir noktada kelam olduğu için de Ebu Hasan Eşhar bunlardan alır kimseler mezhebini ne yaptı tam tahkik edildi Abi bana bir müsaade et şurada bir şey olacağım diye vermiştim Evet devam edelim inşallah Şimdi bak genel olarak böyle anladıktan sonra daha sonra ne oldu? bu görüş bu görüşün fasıklığı bozukluğu ortaya çıkınca bu iğrenliği de ortada ortaya çıkınca ve bu görüşün aslının yani bu görüşün aslının cehmin görüşünden geldiği anlaşılınca Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kendi bazı ashabına bunların hep zahir olunca çünkü Ebu Hasan el-Eş'ari'nin oradan gelen ashabın oldu bunu anladılar yani bu görüşün farklılığı kendilerine zahir olunca bu ne oldu bu bazı eşariler seleften nakledilenlere dönmeye başladılar seleften gelen nakillerle iştihar etmeye başladılar bazıları da Cem İbni Safvan gibi olmaksızın ilcanın bir kısmına mevcut yani şimdi bunun ehvali var Ebu Eşari'nin mezhebini benimsemiş onların alimleri var sonradan gelen Ebu Haşim Hasan'ın Eşari'den sonra bunların bir kısmının bu görüşün fasıklığı ortaya çıkıyor yani bu görüş hakikaten cihinden gelmiş ve bu görüş fasık bir görüş Bunun bazı kişilere zahir olunca bunların bir kısmı seleften nakledilenlere eser edilenlere döndüler onlarla baktılar onları anlamaya çalıştılar bazıları da her ne kadar cehmini satman gibi olmasa da ircanın başka bir kısmını ne yaptılar neyle ötmüş yani aslında şey dönmüş e, hoş olmaz yani orada yanlış söyledim hani cehim gibi olmasa da değil cehimden çok daha uzak şu mürciye fukaha dediğimiz tamam mı? onlara meyve yani selefe en yakın olan mürciyedir şey. tamam mı? ancak bak bu, buradan sonrası da şey Yok ondan önce haricilik var ümmetin Tabi tabi daha sonra şimdi bak e, tabi daha sonra böyle de şimdi bak tedafülül akabi diye bir e, şey var bu çok önemli tedafülül akabi yani fırkaların görüşlerinin birbirine artık girmesi hangi kim kimden almış kim kimden çıkan bu çok uzun bahis uzun tahkik dikkat yönlendirdi bak birazdan bazı mesela Türkiye'de ya, ya, e, hata eden bazı kardeşlerin mesela bu noktada bunu çok yanlış anladıkları bazı noktalara değinir göreceksin yani kim kimden almış kim ne görüşüyor hep yarınlamalar eksik hatta olmuş bunlar, bunlar hoş değil anlatabiliyor muyum ya bir toplum hakkında bildiğin bir şey şey olacak ya sadece tutacaksın yani. o yüzden tabii ki de e, mürciyeliğin aklı cehennem mutfakandan geliyor Ebu Hasan'ın eşyadan değil bunda şüphe var mı? çünkü cehennem mutlakana baktığın zaman kimden almış? Cahil İbni Dirhem'den almış Cahil İbni Dirhem'in Ebu Hasan'ın eşyadan çok vermeyecek anlatabiliyor muyum? bunun hepsi şöyle zulümalar onun eşyalarını tamam ancak burada ince bir ayrıntı var acayip ve tuhaf olan bir şey var subhanallah müteahhir eşarilerin bak müteahhir eşarilerin çoğundan bu görüşün selefin görüşü eser ehlinin görüşü olmadığı zahir belli olduğu halde yani eşyaların müteahhirleri var ya bunların çoğuna şu zahir oluyor bu görüş yani bunların üzerinde bulunduğu kendilerinin üzerinde bulunduğu iman hakkındaki bu görüşler mesela onlar iman hakkında bu görüş selefin eser ehlinin hadis ehlinin görüşü olmadığı kendilerini bir kısmına tabi zahir bir şekilde belli olduğu halde yine de bu görüşüne devam edenler oldu değil mi? devam ettiler hatta aralarından bazıları insanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederken kitaplarında yani bu mesela müteahhir eşyaların bir kısmı bazıları insanların kendisini İslam'ı söyleyen Müslümanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederlerken selefin mezhebinin söz, şey, amel ve niyet ve ilmi belirttikleri halde bu görüş almıyorlar hani düşün ki birileri yani selef döneminin Allah Resulü'nün övdüğü bir hayırlı dönem selef ümmeti Mesih imamları var içinde bunun ilk dönem selef Hasan'ın Vasfiler, Mücahitler, Kataylar, İbn Abbas'ın Karalılar, İbn Mesih'in ashabı bunların bu görüşte olduğunu bildiği halde bazen tahkir aşağılar buna rağmen kendi görüşlerinin üzerinde devam etmiş bak eğer bu ince ayrıntıları yakalarsanız şimdi bir kere bak bu türlü malumatlar çok önemli malumatlar çünkü bir selefin muhalefet eden bir görüşün fasitliğini devam etme adına önemli bir e, silahtır bunlar ve önemli noktalardır bunlar bunları ilim talebesinin davetçi insanın muhalifler önünde güçlü durabilmek, güçlü durmak isteyen talebelerin bunları tutarıp bunları yakalayıp bu ince ayrıntıları anlaması lazım yoksa her kafadan bir ses çıkarsa o onun görüşünü bilmiyor, onun görüşünü bilmiyor o onun inanana görüşünü söylüyor onun imamına bir görüşünü söylüyor halbuki onun imamı söylemiş ne onun imamı söylemiş mesela karma karşılık oluyor o diyor senin imamın çıkarımları var o diyor yok o diyor onun görüşü var diyor hayır mesela karma karşılık oluyor yani bugün her ne kadar eşarilerin dünyada ben eşarim diyen insanların birçoğu kendi mezhebini bilmese de maalesef öyle sünnetin diyen insanların da kendi mezhebinde eksiklikleri var nasıl nasıl kalsın başka mezhebi doğru düzgündür öncelikle kişi kendi akidesini hiçbir zaman öğrenmeye terk etmeyecek ben işte bitirdim artık fıkraları geçin demeyecek ancak sağlam bir temel alma, almaya çalışıyor ne zaman ki sağlam bir temel alıyor ve alıyor anlatabiliyor muyum? Tabii ki fırkaların müsaadelerin görüşünü öğrenci bunlara ve diğer malama elbise şey çünkü bunlara karşı getirdiği şüphelere karşı savunma adına bunların hepsini kabul öğrenmesi tüketmesi bilmesi gerekir Şimdi baktığınız zaman sahabeler döneminde muhalifle işgal etme diye bir şey söz konusu değildi Ama bak ne zaman muhalifler çıktı bazı maddelerle iktidar ettiler Ali radıyallahu anh ihtiyaç duydu İbn Abbas onlarla muvazara etmeye Ve ne zaman ki şeref döneminde ve ondan sonra kitaplar çıkmaya başladı kitaplar çıkmaya başladı hemen selef alimlerimiz kitaplar telif etmeye başladılar selefin akıbetini belirten masları katlamaya başladılar İbn-i Kuzeyme tuttu mesela kitabı tevhidi yazdı zehniyelere de diyor şimdi İbn-i Kuzeyme diyor ne alim, Allah'ını annemde kötü bir şey vardı anlatılıyor vesaire vesaire sonradan ünlü kelimeler geldi vesaire hayatı boyunca mücadele ettiler savaşlar onların görüşlerini duydular tutuştular ve onların görüşlerine nakl yaptılar harbi yaptılar anlatılıyor mu? Evet. onların görüşlerinin tatlılığını batılığını ama bunun hepsi neyle olur? kendi akıbını fıkhetmekle ve onların tenakızlarını ortaya çıkarmak ve onların görüşlerini bilip sizlerlerini çözmek ve bunların hepsi uzun uzun tefekkür, bahis isteyen, sabır isteyen, ezber isteyen mevzular anlatabiliyor muyum? O yüzden bunları inşallah yakalamaya çalıştık Şimdi bak acayip ve tuhaf olan bir şey var Müteahhir aşağıdan çoğuna göre bu görüş selefin görüşü olmadığı halde yani kendi bir görüşlerinin selefin görüşü olmadığı halde bunu bildikleri halde bu görüşlerini ne yaptılar? tartışmadılar bu görüşlerini sürdürmeye devam ettiler mesela mevakıfın sahibi el-evci der ki insanların görüşlerini şimdi bir kendisi zikrediyor tamam mı? zikrediyor sonra diyor ki iman bizim katımızda tatlıdır şimdi övgü farklı eşarilerdendir tamam eşariler tarafından imam alim kabul edilir mevakıf eserinin sahibi der ki kendisi mesela insanların kabul edilmenin görüşlerini iman etmesi görüşlerini zikreder sonra der ki bizim katımızda iman tasdikten ibaret tasdiktir diyor ki selef ve eser ashabına göre şeyden oluşur kalb ile takdir dil ile öter azalarla anlar el cevhere ve şerhi cevhere de bunu söyler beyciye bak görürsün orada bak görürsün yani bu şimdi bu e, cemevi ince noktaları yakaladığınız zaman bu onların mesihinin saatliği için dağıtlığı için yakalanıyor çünkü bugün diğerleri aşağılardan değil bu kısmına diyorlar evet saatliği bir tatlılığı bir aklılığından değil bunu iddia eden insanlar var yoktur ama bak kendi mezheplerinden bu itiraflar var kitaplarında imamları tarafında tamam mı? Yine aynı şekilde mesela Esaiful İlahiye'ye baktığımızda mesela Esaiful İlahiye'nin sahibi Semerkandi buna baktığımızda diyor ki orada önce işte kendi görüşlerinin muhakkik ehli görüşü olduğunu zikrediyor yani hani bu e, iman tahkikten ibaret ediyor işte bu görüşlerinin muhakkik ehlinin görüşü olduğunu zikrediyor diyor ki muhakkik ehlinin görüşü tahkik ehlinin görüşü evet iman tahkik ediyor bunu iddia ediyor bunu iddia ettikten sonra diyor ki seleften nakledilen ise odur ki iman kalb ile tasdik dil ile azalarla ameldir ama kendi görüşüne ne yapıyor hakikaten görüşü olan şunu görür ki yani selefin, selefin görüşünün o olduğunu bildiği halde hayırlı dönemlerin tabi tabi tabi onların görüşlerinin bu olduğunu bildiği halde dönmüyor Peki abi bunların muhalefet etkisi sınırsız tabi için bilmiyor mu? Şimdi e, akıl bundan tavsiye işlendiği zaman bunlar işlenecek de ancak şöyle kısaca cevap şey verim ancak bir şey olmaması adına seleften selefte e, iman noktasında icma var tamam mı? bu o kadar yok ha, sen kimi getirirsin seleften selef alimleri de selef gibi düşünmeyen Hammad bin Ebu Süleyman'ı getirirsin Ebu Hanife'yi getirirsin onları bile getirsen kufretli olur onları bile getirsen mücret fıkha onları bile götürsün onlara şahılarla aynı anladın mı? aralarında fark var İkinci, şöyle bir işgal görüyor ki bunu ileriki laflarda bu işgali net bir şekilde anlatacak sorunla bu da şöyle bir işgal görüyor sen tarafta icma var bunu anladın ki şey bu Hanife ile Hammadi Nebi Süleyman muhalefet ediyor o zaman bunlar da seleften ki icma yok demektir selefte yok böyle bir şey icma var selefte neden çünkü icma zaten insanlar anlayamadığı için bu onu işgal ediyor burası sorulacak Hammad İbni Ebu Süleyman'dan önce icma İbn Akid olmuştu onlar sonra çıktı ne kaldı akılınlar şartlandı tamam o yüzden İbn Akid kısa olarak kısa olarak bir cevap versem ileride bundan tartışmıştır tamam hatta yine bak akıl e, bunların e, El-Baghdadi mesela usulü dininde bunu hadis ehlinin cumhurunun tutmuştur amelin kalbide tasdiki bir ağzalarla amel olur ve başkaları da bunu bu bunların alimlerinden bir sebep çıkardı sebep ama buna yani gel diyor ki bulundukları e, yol üzerinde devam etmişler anladın bunlar yani böyle bir sebebi muhalefet ettiklerine dair ne olmuş oldu kendi nefisleri hakkında şahitlik etmiş oldular anladın bu da onlara zaten tenakuz olarak reddi olarak ne gerek Ahi bu ayrıntıları da sık sık uyguluyorum yakalarlar yani hatta kim istiyoruz Müslüman kardeşlerimiz hükümet kardeşlerimiz ve desteklenirse de ve kendisinden meşhur olan da bu ülkede yine de kendisinin ikinci bir görüşü kavli daha var o da hakkında şimdi bak bu da işin tamamıyla şimdi ayrı bir olduğunu tamam ikinci bir görüşü daha var zahir olan Allahu Alim zahir olan da şu kafir bu, bu e, ikinci görüşü kendisinin iki, görüş, iki görüşünden sanıyorsunuz kendisinin eshabının büyükleri yani eshabının büyükleri şimdi eshabı da aralarında bulundurum bunların eshabı var alimleri var ama bir de büyük alimleri var işte bunların eshablarından bazı büyük alimleri bu ikinci görüşü ona nispet etmişlerdir mesela Bagdadi usulü dinine bakarsın görüş ikinci görüşün ikinci görüşünde de sebefin söylediği olarak iman nedir söz ve amal, o söz ve ameli e, anlatmıştık ne demiştik söz kalbin sözü değil mi kalbin sözü kalbin sözünden ne kasıt ne kasıtmıştık dinin sözü şehadet değil mi Kur'an okumalı iki çekinizde sonra amel ise kalbin ameli ve azalarının işte bu imanın söz ve amel olduğu ee, nedir Ebu Hazım Eşhari'nin iki görüşünden Allah'a olan tanımlısı olan budur tamam çünkü dediğim gibi bak burası çok önemli bu icabet yapalım bunların büyük ashablarından olan yani ashabının büyüklerinden olan Bagdadi usulü dinde bunu söyler bakarsan görürsün icma görmüş Ebu Hasan Eşari'nin iman söz ve amel bilen selefin o görüş mesela bu İbn-i Teymiye fetavada Şehristan'ın şeyhi var Ebu Kasım el-Ensari diyor işte Ebu Kasım el-Ensari'nin şerh-ül irşatta belirttiğini ve bunu bazı ashaba nispet ettiğini söyler mesela bunlardan işte Ebu Bekir İbni Mücahit var Ebu Ali Esakati var Ebu Abbas Kalamisi var vesaire bunlar Ebu Hasan Şah'ın eshabına olup Ebu Hasan Eşşar'ın da ikinci görüşünü almışlardır gerçi ahi bazıları da var ki bunu kabul eden bazı ashabları hani dedik ya ikinci görüşü şimdi dedik ki tabaklar oluyor ama bir tefekkür oldukça düşündükçe üzerine durdukça e, fıkha bilmeyecek veya karışık gelecek bir şimdi Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin bu ikinci görüşünü dedik bazı ashabı ancak burada böyle bıraksak biraz eksik kalın neden? çünkü her ne kadar Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin sebep görüşü olan bu ikinci görüşünün kendi ashablarından bazıları almışsa da bir kısmı da yine bunu almış ama yani kendi görüşleri olduğunu selefin görüşlerini kendileri için açığa vuruyorlar bunlar ama tevhid ediyorlar çeşitli tevhidlerle tevhid ediyorlar anladın mı? Ebu Hasan'ın eşyanı bu görüşlerini alıyorlar ama tevhid ederek alıyorlar bir kısmı da hala normal alıyorlar Ebu Hasan'ın eşyanı bu görüşlerini tamam mı? mesela İbn-i Teymiye'nin İbn-i Teymiye'nin mesela Nubuvat'ına baktığında zaman İbn-i Teymiye'nin Nubuvat nedir? tabi bu vacip olan görüş tam katlı duyduğu İbn-i Teymiye'nin en son görüşüdür şey, ee, olmuş tabi ne denk gelmeyeceğini yani aklına geldi için söylüyor yok ona geldi yok nübüvvet kitabı bir temin son olmuş bak ahir bu Hasan ile Eşari bu ikinci görüşünün bu ikinci görüşü hangi bu Hasan ile Eşari'nin ikinci görüşü var bunun kendi büyük ashabları vesaire bazen işte bu Hasan ile Eşari'nin kitabı ancak bak ahir daha e, net ve İmam Eşari bu ikinci görüşünün makalatında net bir şekilde yer verir bu makalatı İslamiye'nde kendi eserinde net bir şekilde izhar eder Ehl-i sünnetin akideyle alakalı bazı görüşlerini zikrettikten sonra diyor ki yani ki diyor ki ehl-i sünnet imanın söz ve anlar olduğunu arttığını, eksildiğini ikrar ederler sonra, sonra da en sonunda ne oluyor biliyor musun? ettiğimizin diyor hepsini bizzat söyleriz ve onu bizde alırız bunu makalatında söylüyor makala ise Ebu Hasan el-Eşhari'nin en son kitapları arasında var kendisi orada net olarak hadis ethabının görüşüne döndüğünü söyler görür musun? özellikle bunları zikrettik ki özellik ve bunları zikrettik ki bu görüşünün yani bu görüşün aklının ne olduğu ortaya çıkmış olsun Ebu Hasan Eşer'in asıl akidesinin ne olduğu bilinir tamam özellikle kendisinin müteahhir olan birçok ashabı Ebu Hasan Eşer'in müteahhir olan birçok ashabı imamları hakkında galata düşmüşlerdir birçok mesele ters düşmüşlerdir birçok mesela Mesela her kim gazinin el bil aliyetine olsun yani, kim, yani bir insan tutsun gazinin el makali bil aliyesi olsun el arba'in ki usulü dini olsun ne bileyim yani el mebahisin meşrukiye olsun tefsir-i kebir olsun ve diğer eserleri olsun ve hatta yine Gazali'nin, Beycuri'nin ve diğer müteahhirlerin gördükleri olsun yani her kim bunları düşünürse kendilerinin imamları olan Ebu Hasan Eşari'ye muhalifetleri kendisinin açık ve bir şekilde ortaya çıkaracaktır şimdi şöyle bir eserlere bakın bunları bir de tanesi görsün bir de şekilde bir tanesini ortaya çıkar tabi bir insan şimdi bir alandan çıkıp bir iki bir bakarsa anlamaz bunlar ilmi ağır çıkartmak yanlış kalmış açıklamalar ama mesela temel aldıktan sonra kilolara soruyorsun bak şunu bilgisini görür yani eğer eşariler samimi bir şekilde imamlarının görüşünü yani alacaklarsa en son yazdığı kitaplardan olan El-İbani'nin mukaddimesine baksınlar onu anlayabilir Albani de makalat-ı İslami'nin Ebu Hasan'ın eşyalarında son bu dahi kendilerinin tenakuzlarını gösterir tabi bu ilzam babından söylediklerimiz yoksa e, bir daha uğrayacak olan yapmadır şey Allah'ın kitabı ölçülü sünnetidir şey hani bunlar ilzam babından duyduğu e, İbani'nin mukadimesine baksın çünkü asıl olan asıl olan nedir? olacak olan Allah'ın kitabı ve sünnet sünnetini selefin sözünü Allah'ın kitabı ve sünnet sünnetini ne yapmak selefin sözünün üzerine anlamak çünkü Allah Resulü Sosyal'den başkasının bütün sözünün yüzde yüz hak olduğunu olmak bizden bilakis iman yani bak tabi yani bunlara gitmesek de olur ama e, fayda var bundan değildir yani diyoruz ya bunlar bütünler el imaneye baksın bu eşyalar mukaddimesini bu onlara penaltı olarak yani imamlarını nasıl mukaddimesini gösterir ancak dedi ki bu ilzam bağımından yoksa aksi halde hani akideyi öğrenmek için Ebu Hasan'ın eşyaların ibadetine baksın manasında değil hani bunlar illa da eşyaların imamlık diyorlarsa bütünler baksınlar kendi imamlarına muhalefetini görsün ilzam bağımından söylüyor tek Allah'ın kitabından ve Resulünün hikmetinden başka katli olarak uyulacak bir şey yoktur anladın mı? Ee, hatta bilakis çünkü Ebu Hasan'ın Eşari yani e, İmam Eşari Ebu Hasan'ın Eşari e, o dön, bunu belirttiği İbani kitabı var ya dedik ya Makayet-i İslami'nde de var İbani o kitabında zorluğa düştüğüm noktalar her ne kadar sebete zorluğa düştüğüm yerler dahil sebete muhalefet ettiğim meseleler var o ibanede dahil o döndüğü var. her ne kadar sebep menheci için mezhebi için destek vermişse de o görüşe döndüğünü kabul etmişse de sebep mezhebine yardım etmişse de zorluğa düştüğü o kitapta dahi zorluğa düştüğü noktalar var o yüzden başta da belirttiğim gibi sebep mezhebine döndü ama tam sebep mezhebine kabul e, şey e, anlayamadım Allah'ın müstahane subhanallah bazı kişiler özellikle Türkiye ortamında yani bunlar insanlar rahatsız ediyorlar bunlar işte selefin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor selefin tutu selefi davetçilerin işini zorlaştırıyor insanlar subhanallah yani Allah'ın müstahane Bizler Türkiye'de bu Hasan Eşari döndü tam bir sele oldu hepsi kulaktan bir şey. nereden çıkardın nereden şey yaptın bunlar bilgisinde söylenen sözlerden bir subhanallah tam selefe döndü böyle bir ortaya bırakırsan olmaz bu nasıl insanlara naklediyor bunları işte bu Hasan Esra'yı kitabına dönüyor onun ibanesinde okunun ibanesindeki bu bilgiyi de kabul ediyor vesaire evet o ibanesinde nazarlığa düştüğü noktaları selefin muhalefet ettiği noktaları çıkarıp adam önüne kıyamet ediyorlar mı? bir her, her tarafı şey var senin selef olarak taşıyorsun adam gösterdiğin adamda selefe muhalefet var 2 sen iftiracısın 3 sen yalancısın e, bir sürü şey çıkar yani insanlara naklediyoruz sonra ya Nebiyyim onun sözlerinden selefin mukaremet olduğu görüşlerinden biri önüne getirir ve derse ee, hani bak ne olacak ya olmaz Bakın Ebu Hakkın Eşnevi alimdir dönmüştür Allah kendisine razı olsun selam kabul etmiştir ama hayatında tahkik edememiştir bu noktada birçok eksiklikleri olmuş anlatabiliyor muyum? Zelleye düştüğü noktalar olmuş kitaplarında ama genel olarak tamam çalışın görüşüne sahip oldu e, hükümet görüşüne sahip oldu ve ehli sünnet midir dersek evet ehli sünnettir ama bu mutlak üzere değildir bu sadece külli olarak söylenen bir manadır aksi halde meseleyi tavsiyede verdiğimiz o bahsini çıkarmayı selefin mukarebe ettiği en son çıkımına dair selefin mukarebe ettiği anlayamadığı yanlış anladığı yerler var o yüzden mutlak olarak halkın önüne ve tavsiyelerimiz lazım şuna deriz görüş olarak kabul noktasında evet şerefe döndü kabul noktasında ama işte İbani'ye bakın kitaplarına vesaire onu alın kitaplarında bakın tam şeref arasında bunlar İnşallah önümüzdeki dersten itibaren devam ederiz. Eşari bu kadar anlamlı. Ee, o altı görüşten ikinci sonra ilk görüşleri. Önümüzdeki derslerde diğer daha görüşlere e, devam ederiz. İşte bu altı görüşün şerefleri bittikten sonra mesela meseleyi bölgelerinin atışları falan nasıl işlemdir sabır lazım bunun talebeleri kolay değil sabır lazım sabretmemiz lazım öğrenmemiz lazım tutunmamız lazım mevzular ağır görev kalbimiz lazım dua etmemiz lazım sözlerde dua etmemiz lazım Rabbimize sıkılmamız özellikle sabah namazlarında dua etmemiz lazım samimi olmamız lazım Allah için öğrenmemiz lazım Rabbimize kapı açacaktır önümüzü açmaktır bunları sıkılacağız inşallah anlar etmemiz lazım anlar etmemiz yere ki Allah'a verelim bundan Sözlerimiz anlayacak ve Allah'a buyuruyor Bilgilerin müşterekleri bütün görme adına biz de Allah'ın dinini hakim kılma adına Ölçümlerin akıbetini sayılma adına Silahlı olduğu gibi kalınla kalınla olduğu gibi dillerin olduğu gibi vesaire Bunlar da ciğer etmemiz lazım Allah'ın dinini o yüzden ilim talebelerinin yetişmesi lazım Türkiye'de meseleleri ünlü olarak Türkiye'de muhalefetin yanında olacak çünkü hakikaten insanlar bunu görmüyor normal çünkü herkes ilimle ulaşacak bu herkes muhalefeti takip edecektir ama baktığınız zaman takip eden kardeşler var bakıyor oluyor hakikaten bir tehlike var geliyor şu an evet konuşmak lazım tehlike var geliyor muhalefet tarafından ee, işte burada insanı rahatsız eden kardeşler söyle taşlarını uzaktır yayınlamanın bunu uzaktır sözünün rahatlarını uzaktır en büyük hastalığı bu bazı teorikler var bu da şu an yetişiyor yurt dışında okuyorlar bunlar diyorlar şu anda bazı e, dışındaki saldıran kitaplar tercüme ediyorlar bunların hepsi gelecek için zahiri teorikler bunun şeyler o yüzden Allah'a sevgi tarih olsun bunlardan hakkında kimse olmaz hayat bölümünde kimse olmaz inşallah insanlı olarak öğrenecek ve onun için böyle bir usluk ve usulle selefin fehmi ve alimlerin bölümünden ayrılmadan alimlere değer vererek ancak öğrenip anlar bilgiler hakkında tekrar verirken eğilişinin alimlerin hakkında konuşurken vesaire aceleci, aceleci olmamak yani işte bu alim haricilerden işte bu alim mülkiyelerden işte bunların hepsi bunun paralelinde düşünülmüş şeyler bazı şeyler var kişiye razı olur bu ayrı ama bir ümmetin düşünce geniş bir ümmetin kabul ettiği bazı şeyler var aa o kim ki bu kim ki bunlar bu şeylerdir o yüzden Allah bize ürün talebesinde edilmesi gerekir böyle olursa Rabbim Allah onları başımızdan eksik şey etmesin çünkü onlar bir ders ediyoruz elinde onların gitmesiyle kalkan onlar bizim başımızda onların evlerini başlarına örteriz Allah onlardan ne olursun her zaman onlara saygı gösteririz onlara dua ederiz o yüzden e, Allah onların yolundan bizi ayırmasın Allah tarafından acından ayırmasın Allah önce talep için Hazır Allah'a ananı sallallahu aleyhi ve sellem